แนะนำบทอัลอัมฟาล บทอัลอัมฟาลเป็นบทมาดานิยะมีเจ็ดสิบห้าองค์การ ที่เน้นในเรื่องการตราบทบัญญัติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสงคราม และการต่อสู้ในทางของลอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องสงครามพ่อแนะนำผู้ที่ออกไปต่อสู้ในทางของลอปกป้องดินแดนให้พ้นจากการจู่โจมของศัตรู ช่วงเวลาแห่งสันติภาพและสงคราม รวมทั้งที่ชี้ขาดเกี่ยวกับเฉลยศึกและทรัพย์สินที่ได้จากสงคราม บทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากเสร็จสิ้นสงครามบาดัดซึ่งเป็นสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอิสลามและเป็นชัยชนะครั้งแรกอีกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าสงครามบาดัดนั้นเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีฮิจรัสกราที่สอง และเป็นสมรภูมิระหว่าง สัจธรรมกับอธรรม และชัยชนะก็เป็นของฝ่ายสัจธรรมหรือฝ่ายธรรมะนั่นเอง และจากสงครามครั้งนี้ก็ทำให้ทราบว่า ผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในทางของลอพระองค์ต้องช่วยเหลือและได้รับชัยชนะในที่สุด และเราก็ได้ทราบว่าฝ่ายอธรรมนั้น แม้มันจะโหดร้ายแข็งแกร่ง มีอำนาจล้นฟ้า แต่คงจะมีสักวันหนึ่งที่มันจะต้องตกต่ำ และสลายไปในที่สุด เหตุผลก็คือมันอาจทำนั่นเอง ในบทนี้ได้มีข้อความว่า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายทั้งหกครั้งด้วยกัน คือครั้งที่หนึ่งเตือนบรรดาผู้ศรัทธาว่า อย่าหนีการสู้รบ ครั้งที่สองให้เชื่อและปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูล ครั้งที่สาม ให้ตอบรับคำเชิญชวนและคำเรียกร้องของท่ารอซูลครั้งที่สี่ เตือนไม่ให้เผยความลับให้ฝ่ายศัตรูได้ทราบ ครั้งที่ห้า แจ้งให้ทราบว่า ผลของการยำเกรงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้สามารถแยกความจริงออกจากความเท็ดครั้งที่หกให้ยืนหยัดในการต่อสู้รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆแล้วจะได้รับความสำเร็จและชัยชนะ บทนี้จบลงด้วยการแจ้งให้ทราบว่า เพื่อนที่ดีนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาด้วยกัน แม้จะมีคำนบธรรมเนียมภาษาสัญชาติต่างกัน ก็ถือเป็นประชาชาติเดียวกัน คือมุสลิม ดังนั้นจึงต้องให้ความช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกัน มีสุข สุขด้วยกัน มีทุกข์ ทุกข์ด้วยกัน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ สัญชาติและภาษา มุสลิมทุกคน ป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยัสอลูนกอานิลอันฟานกุลิลอันฟาลุลิลลาฮิวัรรอซูลฟัตตะกุลลอฮะวะอัศลิฮูซาตะบัยนิกุม وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินของเฉลยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าบรรดาทรัพย์สินเฉลยนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และของรอซูล ดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและจงปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเจ้า และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอินนัมัลมุมินูนัลลดีนอิดาดุฟิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะะอออิิดาาาตตุลลียยยััฮมตุฮูซาดัตฮุมอีมานันวะอะลาร م ا บ ا وعلى ربهم ي ت ก ك ل و ن แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือผู้ที่เมื่อคำเตือนของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้น หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา องค์การเหล่านั้นก็ได้เพิ่มพูนความศรัทธาให้แก่พวกเขา และแด่พระผู้อิบาลของพวกเขานั้น พวกเขาจะมอบหมาย คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาด และส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพ แก่พวกเขา พวกเขาก็บริจาคอุลาอิกะฮุมุลมุมินูนฮักกาละฮุมดรจาตุนอินดร็อบบิฮิม วะมัฆฟิรตุวะริซกุนกะรีมชนเหล่านี้คือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง โดยที่พวกเขาจะได้รับหลายขั้นณนะพระผู้อิบานของพวกเขา และจะได้รับ การอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมากมาย เช่นเดียวกับการที่พระผู้อิบานของเจ้า ได้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริง และแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้สถานนั้นรังเกียจ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون พวกเขาโต้เถียงกับเจ้าในความจริงหลังจากที่มันได้ปรากฏขึ้นประหนึ่งว่าพวกเขาถูกต้อนไปสู่ความตาย โดยที่พวกเขาก็เห็นกันอยู่ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเจ้า ซึ่งหนึ่งในสองกลุ่มว่า ว่ามันเป็นพวกเจ้าและพวกเจ้าชอบที่จะให้กลุ่มที่ไม่มีกำลังอาวุธนั้นเป็นพวกเจ้า แต่ลอทรงต้องการให้ความจริงปรากฏขึ้นด้วยดำรัสของพระองค์และจะทรงตัดขาดถึงคนสุดท้ายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเพื่อพระองค์จะให้สิ่งที่เป็นจริงได้ปรากฏเป็นความจริง และให้สิ่งเท็จปรากฏเป็นสิ่งเท็จ และแม้ว่าบรรดาผู้กระทำความผิดไม่พอใจก็ตามจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือในยามขับขันต่อพระผู้อิบานของพวกเจ้า และพระองค์ก็ได้ตอบสนองแก่พวกเจ้าว่า แท้จริง ข้าจะเสริมให้พวกเจ้าด้วยมาลายกาหนึ่งพันตน โดยทยอยกันลงมา และอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงให้มันมีขึ้นนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้น และเพราะว่าหัวใจของพวกเจ้าจะสงบขึ้น และไม่มีการช่วยเหลือ นอกจากที่มาจากที่อัลลอฮ์เท่านั้น แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ إذ يغشيكم ม ل ن ع ا س أ م ยุนซิ و ุอะลัยกุม وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام จงรำลึกถึงขณะที่พระองค์ทรงให้มีการงีบหลับครอบงำพวกเจ้า ด้วยความปลอดภัยจากพระองค์และทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้า เพื่อทรงชำระพวกเจ้าด้วยน้ำนั้น และทรงให้หมดไปจากพวกเจ้า ซึ่งความโสมมของชายตอนและเพื่อที่จะทรงผูกหัวใจของพวกเจ้า และทรงให้เท้ามั่นคงด้วยน้ำนั้นอิดยูฮีรับบุกอิลลมลาอิกะอันนีมะคุมฟะทับบิตุลลดีนอามานู سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ทรงรำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเจ้าประธานองค์การแก่มาลายกาว่าแท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วย ดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้บรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นคงเถิดข้าจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านคอและจงฟันทุกๆ ส่วนของปลายนิ้วมือพวกเขา นั่นก็เพราะพวกเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์ และถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์แล้ว แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษดังกล่าวนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันเถิด แต่แท้จริง สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือการลงโทษแห่งไฟนรกยาอิยฮัลลดีนอามานูอิดาลกีตุมุลลดีนกัฟรูซัฮฟันฟลาตวัลลูฮุมุลอัดบาร์โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเคลื่อนเข้ามา พวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเขาและ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 และเพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างดีงามจากพระองค์ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นั่นแหละคือการตอบแทนอย่างดีงาม และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทำให้อุบายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่อนแออิตัสตัฟิฮูฟะกัดจาอะกุมุลฟัช หากพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขาด แน่นอนการชี้ขาดนั้นก็ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว และถ้าหากพวกเจ้าหยุดยัง้ง มันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้ากลับไปทำการ รุกรานอีก เราก็จะกลับไปช่วยให้พวกเจ้าแพ้อีกพักพวกของเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลย และแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็ตาม และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับผู้สภาทั้งหลาย ยาอัยยฮัลลดีนอามานูอัติอุลลอฮ์วะรสูลฮูวะลาตวัลลวอันฮูวะอันตุมตัสมาอูน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าผินหลังให้แก่ท่านขณะที่พวกเจ้ากำลังฟังกันอยู่และพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่า พวกเราได้ยินแล้วในขณะเดียวกันพวกเขา หาได้ยินไมอินนชรรดวอินดัลลอฮิุมมุลบุกมุลลดีนลายาิูนแท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งณอัลลอฮ์นั้นคือ ที่หูหนวกเป็นใบซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญา ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ถ้าหากอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าในตัวพวกเขานั้นมีความดี แน่นอนก็จะทรงให้พวกเขาได้ยินและหากพระองค์ทรงให้พวกเขาได้ยินแล้ว แน่นอน พวกเขาก็ผินหลังให้ โดยที่พวกเขา ป็นผู้ที่ชอบผินหลังให้อยู่แล้วยาอายุฮัลลดีนอามันุสตจีบูลิลลาฮิวะลิรรสูลิอิดาดะอาคุมลิมายุฮีคุมวะลลลมูอัันน واعلموا أن الله يحول ب ลบิฮิวะอันนหูอิลัยฮิทุชรูนโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตอบรับอัลลอฮ์และรซูลเถิด เมื่อเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งที่ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตชีวา พึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขา และแท้จริงยังพระองค์นั้น พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุมนุมและ และพวกเจ้าจงระวังการลงโทษ ซึ่งมันจะไม่เพียงประสบแก่บรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่พวกเจ้า โดยเฉพาะเท่านั้น และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون لفوق جاو جاو جون لم لك فوق فوق مي جمنون نوي และพวกเจ้าจงดำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดิน โดยที่พวกเจ้ากลัวว่าผู้คนจะโฉบเฉี่ยวพวกเจ้าไป และพระองค์ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิง และได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าในการช่วยเหลือของพระองค์ และได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีๆ แก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าทุจริตต่ออัลลอฮ์และรอซูล และจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าก็รู้ดีอยู่ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم และพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบอย่างหนึ่งเท่านั้นและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นณักที่พระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวง يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้า สิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงและความเท็จ

และจงรำลึกถึงขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายต่อเจ้า เพื่อกักขังเจ้าหรือฆ่าเจ้าหรือเพื่อขับไล่เจ้าออกไป และพวกเขาวางอุบายกันและอัลลอฮ์ก็ทรงวางอุบาย และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่เยี่ยมกว่าในกระบวนผู้วางอุบาย و إ ذ لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين และเมื่อบรรดาองค์การของเราได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟัง พวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ยิน หากเราประสงค์แน่นอน เราก็พูดเช่นนี้แล้ว สิ่งนี้ใช่อื่นใดไม่ นอกจากเป็นไพ่คำของคน สมัยก่อนๆที่ถูกขีดเขียนไว้เท่านั้นและจงรำลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวว่า โอ้อัลลอฮ์หากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริง ที่มาจากที่พระองค์แล้วไซ ก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟากฟ้าตกลงมาดังฝนแก่พวกเราเถิด หรือไม่ก็โปรดทรงนำการลงโทษอันเจ็บแสบลงมาแก่เรา وما كان الله ل ي ع ذ า ه า وأنت فيهم ุ م ا ك ด ن ا ل ฮุมวะฮุมยัสตั ت ฟิรูนและพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลงโทษพวกเขา

อิลลัลมุตตะกูนวะลาคินอักษรหุมลายะลมนและไม่มีอะไรแก่พวกเขากระนั้นหรือที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษพวกเขา ทั้งๆทที่พวกเขาขัดขวางไม่เข้ามัสยิดฮารอมและพวกเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้คุ้มครองมัสยิดนั้นด้วย ผู้คุ้มครองมัสยิดนั้น ใช่ใครอื่นไม่ นอกจากบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون มิปรากฏว่าการละหมาดของพวกเขาณบ้านของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างอื่น นอกจากเสียงหวีดและการตบมือเท่านั้น ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิด เนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาอินนัลลดีนกฟรูยุนฟิกูนอัมวาลฮุมลิยสุดดูอันสบีลิลลาห์ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อขัดขวางผู้ศรัทธาให้ออกจากทางของอัลลอ์และพวกเขาก็จะบริจาคมันต่อไป ภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจแก่พวกเขา และพวกเขาก็จะรับความปราชัยด้วย และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยานน ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงแยกคนเลวออกจากคนดีและจะทรงให้คนเลว ซึ่งบางส่วนของพวกเขาอยู่บนอีกบางส่วน โดยจะสุมพวกเขาทั้งหมดไว้เป็นกอง และพระองค์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในนรกยานนำชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่ขาดทุนกุลลิลลดีะกฟรูอียันตหูยุกฟรลหุมมากดสลัฟวะอียะอูดูฟะกดมดัสสุนนตุลอวลีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่า หากพวกเขาหยุดยั้งการกระทำที่แล้วมา ก็จะถูกรับการอภัยโทษ และหากพวกเขากลับมาต่อต้านอีกแท้จริงแนวทางของคนก่อนๆนนั้นได้ผ่านมาแล้ว และพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใด ๆ ปรากฏขึ้น และกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้น ถ้าหากพวกเขาหยุดยัง้งแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขากระทำและ และหากพวกเขาผินหลังให้โดยไม่หยุดยัง้ง ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริง อัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครอง พวกเจ้าผู้ทรงคุ้มครองที่ดีเลิศและผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม واعلموا أنما غنمتم وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير และพึงรู้เถิดว่าทรัพย์สินใดที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึกนั้น แน่นอนหนึ่งในห้าของมันเป็นของอัลลอฮ์และเป็นของรอซูล และเป็นของญาติที่ใกล้ชิดของท่านรอซูล และบรรดาเด็กกำพร้าและบรรดาผู้ขัดสนและผู้เดินทางหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอ์และสิ่งที่เราได้ลงมาแก่เบาของเรา ในวันแห่ง การจำแนกระหว่างการศรัทธา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 แล้วในสัญญานั้น แต่ทว่าเพื่อที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงให้งานหนึ่ง เสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้ว เพื่อว่าผู้พินาศผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พินาศลง โดยหลักฐานอันชัดแจ้งและผู้มีชีวิตอยู่ผู้ศรัทธาจะได้มีชีวิตอยู่ โดยหลักฐานอันชัดแจ้งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور จงดำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ทรงให้เจ้าฝันเห็นพวกเขา และหากว่าพระองค์ทรงให้เจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนมากแล้วไซ แน่นอน พวกเจ้าก็ย่อมย่อท้อกัน และขัดแย้งกันในเรื่องนั้น แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้ปลอดภัย แท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอกและเมื่อพวก ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور และจงรำลึกถึงขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากันและทรงให้พวกเจ้ามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเขาเพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไปแล้ว และยังอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปยาอยุฮัลลดีนอามานูอิดาลกีตุมฟิอตันฟัสบุตูวัดุรุลลอฮะกฟีรัลัลลคุมทุฟลิฮูนโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จงยืนหยัดต่อสู้เถิด แต่จงรำลึกถึงอัลลอฮ์มาก ๆ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิดและจงอย่าขัดแย้งกัน จะทำให้พวกเจ้าย่อท้อและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนทั้งหลายและจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไป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

และมันได้กล่าวว่า วันนี้ไม่มีผู้ใดในหมู่มนุษย์ ชนะพวกเจ้าได้ และแท้จริงนั้น ฉันคือผู้ที่ช่วยเหลือพวกเจ้าครั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมองเห็นกัน แล้วมันก็กลับส้นเท้าทั้งสองของมัน แล้วกล่าวว่า แท้จริง ฉันไม่ข้องเกี่ยวกับพวกเจ้า แท้จริงฉันกำลังเห็นสิ่งที่พวกเจ้าไม่เห็น แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์

ที่ได้รวมผู้คนเหล่านี้นั้นคือศาสนาของพวกเขาเอง และผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์แท้จริง อัลลอฮ์นั้นคือ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาณ และหากว่าพวกเจ้าเห็นขณะที่มาลายกาเอาวิญญาณของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขามาลายกาจะตีใบหน้าของพวกเขา พวกปฏิเสธศรัทธาและหลังของพวกเขา และกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งการเผาไหม้นั่นเถิด ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد นั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือพวกเจ้าได้กระทำไว้ก่อน และล้อนั้นไม่ใช่เป็นผู้อาธรรมแก่บ่าวทั้งหลายคดบอาลิ كدأب آل ف ر ع ล ن والذين م ดลิฮิม เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิรโอและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขา ซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลลอ์แล้วลอก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาเอง แท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังและผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ ذلك بأن الله لم يك م غ ي ر نعمة أنعمها على قوم حتى ي غ ي ر ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم นั่นก็เพราะว่า อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้ทรงเปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆ ที่พระองค์ได้ทรงประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่ง จนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาเองและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้กะดะบอาลฟิรอาวนวัลลดีนมนกบลิฮิมคัซบูบิอายาติรับบิฮิมฟะอัฮลักนาฮุมบิดุนูบิฮิม وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิรูและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขา ซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขา และเราก็ได้ทำลายพวกเขา เนื่องด้วยความผิดของพวกเขาเอง และเราได้วงวานฟิรูนจมน้ำตายซึ่งทั้งหมดนั้นเคยเป็นผู้อาธรรมอินนชรดวาบบิ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون แท้จริงสัตว์โลกที่ชั่วร้ายยิ่ง ณที่อัลลอฮ์นั้นคือบรรดาผู้เนรคุณ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธา الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون คือบรรดาผู้ที่เจ้าได้ทำสัญญาไว้ในหมู่พวกเขา และพวกเขาก็ได้ทำลายสัญญาของพวกเขาเสียทุกครั้งไป โดยที่พวกเขาหาเกรงกลุ่มไม่ถ้าพวกเจ้าจับพวกเขาได้ในการรบก็จงขับไล่ผู้ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยการลงโทษพวกเขาให้เป็นเยี่ยงอย่าง เพื่อว่าพวกเขาจะได้สำนึก و إ م ا ت خ ا ف ن م ن ق و م خ ي ا ن ة ف ا ن ب ذ إ ل ي ه م ع ل ى س و ا ء إ ن ا ل ل ه ل ا ي ح ب ا ل خ ا ئ ن ي ن และถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทุจริตจากพวกหนึ่งพวกใด ก็จงโอนสัญญากลับคืนให้แก่พวกเขาไป โดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกัน แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่า พวกเขาได้หนีรอดไปได้ แท้จริงพวกเขาไม่อาจทำให้อัลลอฮ์หมดความสามารถได้ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون และพวกเจ้าจงตระเตรียมกำลังและม้าเอาไว้สำหรับป้องกัน พวกเขาตามที่พวกเจ้าสามารถ โดยที่พวกเจ้าจะทำให้ศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของพวกเจ้าวันเกรงด้วยสิ่งนั้น และพวกอื่น ๆอีกอื่นจากพวกเขาซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา แต่อัลลอฮ์ทรงรู้จักพวกเขาดี และสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปในทางของลอนั้น สิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วน โดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอาธรรมเลย และหากพวกเขาโอนอ่อนมาเพื่อการประนีประนอมแล้ว

لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم และถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้าแล้ว พระองค์คือผู้ที่ได้การสนับสนุนเจ้าด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ และผู้ศรัทธาทั้งหลายอีกด้วย และได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขา หากเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดไป เจ้าก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาได้ แต่ทว่าลอนั้นได้ทรงให้ความสนิทสนมระหว่างพวกเขา และแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين โอ้นบีอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้า และแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าด้วย อันได้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยุฮันนบีฮัรริฎิลมุอ์มินีนอะลัลกิตาล إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون โอ้นบีจงปลุกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิด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 ดังนั้นหากในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคน ที่อดทน ก็จะชนะสองร้อยคน และหากในหมู่พวกเจ้ามีพันคน ก็จะชนะสองพันคน ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนทั้งหลาย ما كان ل ูนละหูอัสรอฮัตตายุสขินฟิลอ أ ر ض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ไม่บังควรแก่นบีคนใดที่เขาจะมีเฉลยศึกไว้ จนกว่าเขาจะได้ประหัตประหารศัตรูอย่างมากมายในแผ่นดินเสียก่อน พวกเจ้าต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเล็กน้อยแห่งโลกนี้ แต่อัลลอฮ์ต้องการปรโลก และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาลาลาคิตาบุมมินัลลอฮิซับกลมัสกุมฟีมาอัคับตุมอาซาบุนอาซีมหากว่าไม่มีข้อกำหนดจากอัลลอฮ์ล่วงหน้าอยู่ก่อน แน่นอนการลงโทษอันมหันก็ประสบแก่พวกเจ้าแล้ว เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าอ่านฟักลูมิมมาฮอนิมทุมฮาลาลันตอยบา ดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดี จากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึก และพึงจำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยยาอนน أيها กลลิมันฟี ن ف ดีคุมมินัลอัสรา อิยะละมิลลาห์ฟีกลูบิคุมขัยรันยุติคุมขัยรันมิมมาอุคิดมินคุมวะยรักฟูรมโอ้นบีจงกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ในมือของพวกเจ้า จากบรรดาผู้เป็นเฉลยศึกเถิดว่า หากอัลลอฮ์ทรงรู้ว่ามีความดีใดๆในหัวใจของพวกเจ้าแล้ว พระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่พวกเจ้า ซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าค่าถ่ายตัว ที่ถูกเอามาจากพวกเจ้า และจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วย และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอและ และถ้าหากพวกเขาต้องการจะทุจริตต่อเจ้า แท้จริงนั้นพวกเขาได้ทุจริตต่ออัลลอฮ์มาก่อน แล้วพระองค์ก็ทรงให้สามารถชนะพวกเขาได้ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปริชาญาอินนัลลดีนอามานูวะฮาจรูวะจาฮดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมฟีสบีลิลลาห์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 ถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้อพยพและต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในหนทางของลอและบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้น ชนเหล่านี้แหละคือบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและมิได้อพยพนั้น ก็ไม่เป็นหน้าที่แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดในการช่วยเหลือพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะอพยพ และถ้าหากพวกเขาขอให้พวกเจ้าช่วยเหลือในเรื่องศาสนา ก็จำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะต้องให้การช่วยเหลือนั้น นอกจากการช่วยเหลือพวกที่ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขามีสัญญากันอยู่ และอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน หากพวกเจ้าไม่ทำในสิ่งนั้นแล้ว ความวุ่นวายและความเสียหายอันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้น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 ชนเหล่านี้แหละคือผู้ศรัทธาโดยแท้จริง ซึ่งพวกเขาจะรับการอภัยโทษ และเครื่องยังชีพอันมากมายและที่นั้นอามนุมินบัดุวะฮะจรุวะจาฮดุมะกุมฟะอุลาอิกะมินกุมวะอุลุลอัรฮามบัดุฮุมอูลาบิบัดฟีกิตาบิลลาห์ อินนัลลอฮะบิคุลชัยอินอาลีมและบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาในภายหลังและได้อพยพและต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้านั้น ชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้าและบรรดาญาตินั้นบางส่วนของพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรต่ออีกบางส่วนในคำพีของอัลลอฮ์ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง